Poglavlje ne kaže se neka je selam na Allaha. <clears throat> Kaže autor, bilježi se u sahihu, jeste kod Buhari i kod muslima, od Ibn Mesuda da je poslanik, sallallahu sallame, rekao, ili od Abdullah ibn Mesuda se prenosi, da je rekao, kada smo sjedili sa poslanikom, sallallahu sallame, ili kada smo bili u namazu, na sjedenju, govorili bismo, neka je selam na Allaha, prije njegovih robova. Neka je selam na toga i toga, pa bi spomenuli po imenu ljude. I spomenuo je ovdje zadnji tešehud. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi vseleme, nemojte kazati neka je selam na Allaha, jer je Allah, on je es selam. I ovu je verziju ovoga hadisa zabilježio imam termiziju u svome sunanu, pa je pojasnio zašto je došla zabrana, znači ovome, na kraju ovome dijelu dio ovoga hadisa gdje se kaže fa inna Allahe huve selam, jer je Allah, on je selam. Kako je poslanik, sal sam na kraju namaza, dovio tako, Allahumma ente selam, o minke selam. Allahumma ente selam, Allahu ti si selam, o minke selam i od tebe je selam, te barekte, te, ja zel dželali wal ikram. I došlo u hadisu da je ovo pozdrav stanovnika dženneta, a navodi se ovaj, jeli, I uzvišen Allah kaže u Kur'anu Salamun qawlam min rabbir rahim. I selam vama bit će gos, riječi gospodara milostivog. Je li tako? Selam. Znači, na arapskom. Iako je hadis koji govori da je arapski jezik, jezik stanovnika dženneta, da je to hadis daif. Nije vjerodostojen kao hadis nije potvrđen od poslanika, sallallahu jeli, alaihi wasallam. Ali je selam, znači je pozdrav od, od vremena čim? Adem alaihi sallam, je li tako? kad je uzvišen Allah stvorio Adema, rekao je, vidiš onu grupu meleka, idi, kaže, i poselami ih. Pa je došao i rekao, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pa smo tako odgovorili. Tako bliže Buhari muslim. Pa je to pozdrav, znači, muslimana od vremena Adema, alaih salam, jeli, pa nadalje. To je, znači, muslimani su, jeli, uvijek pozdravili tim, tim pozdravom. Iz toga, kako kaže Ibn Hajar Laskalani, da čovjek koji ostavi namaz, on šteti svim muslimanima. Zato što ne kažem te šehudu, eselamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Neka je selam na vas, na nas i na sve dobre Allahove robove. Znači čovjek koji ne klanja, ko ostavi jedan namaz, on je zulum učinio svim muslimanima, koji Allahu na sveždu padaju i koji su dobri. I nije samo njima učinio zulom braću. Učinio je zulum melekima. I učinio je zulum džinima. Da tako? Zato što se kaže svim dobrim Allahovim robovima. Jesu meleki dobri Allahovi robovi? Najbolji, među najboljima, nema bolji. Ili među najbolje. Džini, isto tako od vjernici, koji, pa, pa je učinio zulum svakome zato što nije, znači, dovio, jeli, tom do. Uh, inna Allahe huwa salam, Allah je selam. Misli se da je Allah zaođel čist od bilo kakve krnjavosti i bilo kakve manjkavosti. Da je opisan, znači, nečim što mu je priličite, barake od I zato su Allahova lijepa imena i svojstva. Misli se lijepa, potpuna u svakom pogledu, nema nikakve krnjavosti znači u tim imenima i u tim svojstvima. Pa je potpunost apsolutna, a krnjavost je šta? Strana. Ne postoji. Znači nikako kada su u pitanju, znači kada je u pitanju stvoritelj Azorđel. I time se čovjek odlikuje nad, odnosno time se stvoritelj Azorđel odlikuje nad svojim robovima. Kada se kaže da je Allah selam, a, Mi kada nazivamo selam, kada kažemo drugim assalamu alaikum, šta znači to? Kada kažemo assalamu alaikum. Mir, mi kažemo mir. Selam nosi u sebi prvo značenje a, a, sigurnosti. Kad ti neko kaže assalamu alaikum, kaže alhamdulillah. Ovoga se čovjeka ne boji. Ovim neće ništa. A ti mu kažeš assalamu alaikum, a on te mjeri uzduž i poprijeko ovako i razgledate i ne odgovara na selam, ako bi znao šta je značenje selama, ti ga se trebaš bojati. Jer ko ti neka, znači ne, ne da ti selam, nije ti dao sigurnost. Nije tvoj život, nije tvoj mjetak, nije tvoj čast, nije što. Pa je selam, znači, nosi to značenje, znači te sigurnost. Ima značenje da je selam, da je to bereket, traženje bereketa stvoritelja Tebara Heotara, da spusti bereket na dotičnu osobu, ili da je ovo značenje što mi kažemo, jeli, sigurnosti, a, oko čega se je ulema razišla, znači oko tih oko tih jeli, značenja. I od toga istog značenja je riječ islam. Islam. Pa braćo, islam u sebi sadrži, sadrži a, smisao sigurnosti. To je vjera islam. Islam je znači vjera sigurnosti za ljude i vjera znači slobode a, koji mu uzvišen je Allah daje. Zato kada je uqila lilladine taqav ma za enzele rabbukum kahu hajra. I kada je rečeno onima koji se Allaha boje, šta je vaš gospodar objavio? Kažu dobro. Pazite, rekao su šta? Dobro, a nisu rekli objavio je istinu. Jesu li pogriješili, nisu pogriješili. Da iziđemo javno, zvanično sa petvom. Nisu. Braćo, kad se kaže šta je objavio vas gospodar? Istinu. I šta je objavio vaš gospodar? Kažu dobro. Šta je sve obuhvatnije, dobro ili istina? Dobro, Jer svako dobro je istina bez sumnje. Svako dobro u sebi sadrži A svaka istina ne sadrži šta? Dobro. Je li tako? Svaka istina za čovjeka sadrži dobro? Znači, ovaj, nije, znači, ponekad istina za čovjeka može biti, iako je ovo posebna vrsta istine. Ali ovdje kada se kaže dobro, znači to je istina i mi to prihvatamo, je to dobro za nas i tome se predajemo. Ima dosta puta, ima istina, čovjek kaže neka je, što dalje od mene, je tako? Ne prihvata Šta? Istina. Ali kad kažeš dobro, znači jeste, to je istina i ja to prihvatam široki grudi i to mi treba i time sam zadovoljan. Pa je to, ovaj, to su riječi znači onih koji su gospodaru svoje pokorni. Ovdje imamo nekoliko mesela, ovaj pogled, znači kratko i ova pogleda što ide u naredna su glavnom kratka. Imamo nekoliko mesela, prvo je značenje eselam, šta znači, drugo da je to tehijet, da je to pozdrav, treće je da nije dozvoljeno taj pozdrav da uputiti Allahu stvoritelju te barake oteana. Četvrto, zbog čega nije dozvoljeno? Zašto nije dozvoljeno? Zato što Allah, on je selam. Ente selam, ominke selam. I peto, da ih je poučio poslanik, ali ono, ono me znači što im koristi, ili kako će, znači, kako će postupiti ispravno. Budući da smo govorili ovdje o selamu, ja bih spomenuo neke propise vegane za selamu. Znači, da spomenem neke propise koji se tiču selama, jer to je stvar znači, sa kojom se svakodnevno susretemo, susretemo nekoliko puta, pa onda je dobro da čovjeku zna znači, određene propise vezano jel, za ovu tematiku. Pitanje je poslanik sa koji je islam najbolji pa je rekao da nahraniš ljude hranom i da nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš. To je najbolji islam. Da, znači, gladnog nahraniš i da nazoveš selam onome koga znaš, koga ne vidiš ga da je Ha, musliman po, ne znam, čehri izgledu, na, na neki način zaključiš, jel tako, vidio si ga, znači da, da, da se čovjek ovaj, da, da, da je musliman, znači da mu nazove selam, bez obja znao ga ili ga ne znao. A u hadisu Abdullaha ibn Salama je došlo da je poslanik, sam sam rekao, o ljudi, širite selam i hranite druge, hranite, jeli, druge hranom, i klanjajte dok ljudi spavaju, učite u džennet sa selamom. I u hadisu Ebu Horeira je došlo kod muslima nećete ući u džennet dok se ne budete, dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete da se uputim na ono što ako ga budete činili, voljet se. Kaže, efšu selame ben, činite, širite selam među vama. Ovo je značenje selama. Znači, mir čovjeku daješ, dovu mu tu činiš, od Allaha bereke temu tražiš, I naravno onaj ko ti čini dovu, kako ne bi volio čovjeka koji čini dovu. Kada bi došao, braće, došao ti čovjek i svaki dan ti dođe i da ti po 100 eura. Ti bi čekao ga ispred džamije i stavljao mu cipele, jel tako, da obuje i zapertlao mu i, jel tako, jer čovjek šta, čini ti nekako dobro. Dobro, čovjek ti kaže, Allah te nagradio džennetom. Je vallaha i stotinu eura i hiljade i milijone eura i dunjalu cijeli, nije vrijedan ko ta dova. Naravno što ako izišla šta iz iskrenog srca, Pa ti zavoliš čovjeka na ti 100 eura, ali ovdje ti čini dovu najveću što može biti. Do, do, doviti znači za ono što je najbolje. Pa to širi šta se... Ali problem je kad selam postane ono... Alekum selam, sa jezika. S jezika, a srce od toga odvojeno. E tada onda selam znači ima krnjavost u sebi, onda to bio i samo riječ, čovjek je obavio ono što od njega traži šta. Znači selam vraća sa jezika, da čovjek ne veže to za srce i, i ne zna značenje toga, Isto čovjek čovjek koji uči ovaj, i završi namaz i ne zna šta je klanjao. I, znači, on je obavio svoju dužnost kojom je bio zadužen. Ali nema čega praktične, znači, ovaj, jeli, koristi od toga nema, nema. I došlo u hadisu, Imrana ibn Husayna, da je čovjek došao u džamiju i rekao, assalamu alaikum, pa je poslanik rekao deset. Pa je drugi došao, assalamu alaikum, rahmetullahi, kaže 20. Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, kaže 30. Znači, da se doda na selam, to je lijepo. Islamski učenjaci se ne razilaze da je nazivanje selama, da je odgovoriti na selam obaveza. Ali se razilaze kada je u pitanju nazivanje selama. Odgovor, odgovoriti na selam je obaveza. Neki kažu da je i nazivanje selama fard kifaji, znači kolektivna obaveza. Jer je došlo od Isu, kod muslima da je poslanik sa ozavom rekao pravo, ili bolje se možemo prevesti obaveza muslimana prema drugom muslimanu je šest. I kaže se, kada ga sretne, da ga poselami. Kada ga sretne, da ga poselami. I, a došlo u drugom Isu, kaže se, petero musliman treba prema muslimanu, pa je rečeno, redu selam, da mu odgovori na selam. I e, na osnovu da mu odgovori na selam, sve nema je složa da odgovori na selam šta? Obavezan, on te je nazvao selam. Dok ti je nazvao selam, moraš odgovoriti. E sada je problem u tome je srela se dvojica i prošla, znaju se ili ne znaju se, ali znaju da su muslimani, tako da li nisu poselami jedan drugog. Jesu li bili dužni, je li bio jedan dužan prvi da poselami od njih dvojice ili nije? To je znači razilaženje. Većina uleme kažu da je nazivanje selama sunnet. Da je nazivanje selama sunnet. A da je odgovoriti, da je odgovoriti vađib. Čak imam kurtu bi spomenuo konsensu učenjaka po ovom pitanju. Ha, ovaj, možda bi se oko konsensa dalo diskustovati. U svakom slučaju, ovaj, nazivanje selama je bez sumnje sunnet, a odazivanje je obaveza ili odgovor, odgovor na selam je obaveza. Kaže poslanik, salam, dovoljno je da jedna iz jedne skupine velike poselami jedan. A iz one koje, koja prolaze, prolazi skupina ljudi, jedan poselami od njih. A oni koji sjede da jedan odgovori. Pa je to znači dokaz da je selam šta? Oni? Kifaje. Kifaje, o tome govorim. Jedan odgovorio, I on je dovoljno. Znači, taj koji je odgovorio, odgovorio znači za cijelu grupu i to je dovoljno. Ne moraju svi, a ako odgovore, dozvoljeno je. Prvo se zove Horeirija kod Buhari kod muslima, da je Adem kada je stvoren, da je poselamio svoje potomstvo riječima Esselamu alaikum. Pa su kazali Esselamu alaike wa rahmetullah. I došlo je u hadisu da je poslanik sa osaleme odgovorio onome čovjeku što je klanjao. Musi salati, onaj što je e, svoj namaz nije lijepo obavio. Onaj hadis, znate hadis kada je došao čovjek pa klanjao, pa kaže i vrat se klanjao, ti nisi klanjao. Taj hadis je braćao je veliki Iz toga hadisa islamski učenjaci vade čak jedan učenjak posebnu knjigu napisao o tom hadisu. Znači, u tom hadisu imaju koristi, znači, da, da, da razum ne može shvatiti kako jedan hadis može tolike koristnosti. E, riječ poslanika, sallallahu alaihi wa sallam između ostalog u ome hadisu, u njemu se kaže šta je došao je čovjek pa je klanjao dva rekiata. Pa je došao poslaniku, sam rekao šta? Salamu alaike ja rasulu. Kaže, ir džefe sali, fe neka nam to sali. Iz ovoga hadisa Ibnul Kajim je zaključio da čovjek kad uđe u džamiju ima ljudi, sjede, prvo klanja dva rekiata, tehetul mesečida i onda ih posela. Jer ovaj čovjek ušao šta i prvo? Klanjao, pa kad je završio namaz, došao je šta? Poslaniku sam se i onda ga posalamio. Pa kažu, prvo se šta? Klanja i onda ideš salamit levu. Prvo se klanja i onda salam. Iako je njegov učenik Ibn Ređep, ovaj Hanbeli, Ibn Kajmo učenik, on je, ha, ovaj, nije baš to tek tako prihvatio. Nije prihvatio taj, taj način dokazivanja i ok hadis bi mogao ukazivati, znači sad i se isto moglo, jeli, moglo bi se zaključiti. Pa je rekao, kad mu je rekao došao poslamio poslanika, rekao je, kaže, u alejke salam. Ibn Abbas bi govorio, kada je neko poslanio, rekao bi o alejke wa rahmetullah. Kaže imam neovi, ako čovjek koji počinje sa selamom, koji naziva, kaže assalamu alejkum ili assalamu alejke, ili salamun alejke, sve je to selam. Kako god znači da nazove, znači, a ovaj može govoriti u alejke selam, u alejkomu selam, može govoriti ovaj sa elifom i lamom i bez elifa i lama, bez određenog člana kao, kao što kaže selamun alejkum, nije čeno esselamu alejkum, nego selamun alejkum. Sve je to znači dozvoljeno, iako je preče sa elifilam i lam, esselamu kako kaže Ibn Hajar u Fethul Bariju. A dozvoljeno je kazati selamun alejkum na osnovu riječi a, stvoritelja te barak tala kaže volmela iketu yadkhuluna alayhi min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbada selamun alejkum bima meleki će njima ulaze sa, sa svih sa svakih sa svih vrata i će selamun alejkum kome dženetlijan kazaće im selamun alejkum bima sabertum zbog onoga što ste trpili selamun ala nuhin fil alamin pa je dozvoljeno znači da se naziva selam na različite načine Uzvišen Allah kaže u ida hujitum bi tahiyatin fa hayu bi ahsan minha urduha. A vas neko poselami sa salamom, vi odgovorite znači lepšim ili vratite isto. Znači, pa kada kaže salamu alejkum wa rahmetullah, ne možeš reći alaikum salam. Ne ispravno. Nego treba kazati alaikum salam wa rahmetullah, to je minimum, ako tako možemo kazati. A ako dodaš u barakijatu, jeli, to je bolje. Ima i dodatak u omagfiretuhu, ali oko tog dodatka ima razilaženja, jeli, oko ispravnosti tog dodatka, prije da će biti slab nego vjerodostojan. A ono nazivanje prije selama merhaba, ahlanu sahlan, prije selama, ahlanu sahlan, prije selamu alaikum, i o tome, i da to bude selam, to je neispravno. Čak i vam su ubrali to u, u ove džahilijetske pozdrave. Znači da bude prvo a, pozdrav, znači prije, to može doći poslije, merhaba, merhaba, merhaben, jel što znači dobrodošao, na arapskom, nije na turskom. To je arapska riječ. Merhaba je arapska riječ. Ovaj, ona se može, to sve može upotrebiti nakon selama, nema smetnje. Ali da to bude zamjena za selam, to nikako. Pa ni prije selama da se upotrebljava, nije kao zamjena, ali ne treba znači biti prije selama, selam treba biti znači prije bilo čega drugog. I Kako kaže Ibn Hađar Skarani u 11. tomu Somi Dol Fethul Bari, da je uslov za selam da mora biti na glas. Ne može. Pomjeranje musana, nešto. Tiho. I straha, nešto. Ne, ne, selam mora biti, selamo, ne mora biti glasno u smislu da, da, da, da ometa ljude ili da, to čovjek. Ali mora, znači, se izgovoriti. Jer je došlo u hadisu da bi poslanik, sal kada je došao, da bi poselamio selamom ne bi probudio onoga koji spava, a čuo bi ga onaj koji ne spava. Znači, bio bi srednji selam, jel u redu? Ne bi, znači, ovaj, bio ni suviše glasno, ni suviše tiho. Tako došlo kod muslima, jel, u sahihu. A, kada je u pitanju nazivanje selama, ko počinje, kaže poslanik, sal salame, od Isu Ebu Horeire, koga bilježi Buharija, mlađi naziva selam starijem. Onaj koji hoda onome koji sjedi i manja skupina većoj skupini. I u drugoj serivajetu kaže, isto kod Buharije, i onaj koji jaše onome koji hoda, zato što je iznad njega. Znači onaj koji jaše, onaj koji hoda. Dobro. Sve dvojica hodaju. Koji će prije poselamiti? Moraju izad prvo znači liše karte pa dokazati ali tako koji je šta je pa se vrati nazad pa onda Da koji će poslati? Poslam će bolji, braći. Bolje. Bolje će poslati. Jer kad dvojica se sretnu, koji poselam je prvi, on je bolji. Znači, mi ne obavezimo ni jednog drugog, ponovo se to poselami. Ali koji prije poselami, on je šta? On je bolji. Koji prije poselami, on je bolji. Pa, ako čovjek vidi prošao si pored mlađeg i mlađe nije poselamio, trebaš ti poselamiti. Da se ne bi, iz, da ne bi tako izblijedio, da se ne bi selam pohabao. Nego ovaj čeka nije u mene poselamio, ne bio dužan, ja neću. Ne, onda ti znači popuniš tu njegovu krnjavost ili tu njegovu grešku ispraviš nazivajući selam tako da znači ne gubi se jeli, e, selam i smisao selama. A, ako čovjek poselami nekoga, ovaj mu ne odgovori, njemu će odgovoriti oni koji su bolji od njega. Odgovorit će mu meleki. I navodi se da je poslanik sa ponekad ponavljao selam tri puta. Da bi ga ponovio, znači, više puta. A da kada bi pričao, da bi znao riječ ponoviti po tri puta. Kada čovjek dođe i selami se sa grupom ljudi, ima i osam stoji. I on se selami sa njima svima. Svakome će pružiti ruku. Da li je dužan svakome nakon da je selam onaj Salamu alaikum, salamu alaikum. Ne, prvi put je to onda kada je salamu alaikum i samo se rukuje s ostalim. Znači ne mora šta? Ponavljati, jer taj selam vrijedi kako za to koji se rukova, tako za sve ostale. Ali vrijedi li rukovanje za ostale? Molim, ne vrijedi. Ako se rukova sa jednim, hoće drugi sva da se rukovi sa njima? To definitivno neće, ali tako? Ali ako kaže selamu alaikum grupi, onda se rukuje, hoće svako taj selam sva, smatra da je njima upućen? Svakako. Jel u redu? I znači kako je priroda ovaj vjere kako je ovaj znači vjera koja odgovara savršeno je logici i ničim se ne kosi je sa logikom iako logika ne može šta ne može suditi znači šerijat logika znači ne može suditi šerijat nego šerijat služi i, i sudi logici isto tako čovjek koji je dozvoljeno da poselami ili sunet mu da poselami djecu Enes Ibn Malik je posalamio djecu i rekao da je tako činio poslanik sa osalama. Znači, djecu malo da se uče, znači salamu. I dozvore je muškarcu da poselami žene. Jednu ženu ili više žena nema smetnje, šari, sa šarijetskog aspekta nema smetnje da je poselami. Jer bi poslanik sa osalama pro, prošao je pored žena i poselamio ih. Znači, to je jedino ako čovjek osti, znači slabost pri sebi. Osti slabost, znači kad poselami ženu, onda, e onda je, ha, Pa kako se da ima slabost, jedva čeka da vidje komšinica da je šta? Da je poselami. Pa kaj je komšinica, nisam te 15 dana vidio, nisam te poselami. A kad to priželjkuje, onda on ima šta? Bolesti, slabost u srcu. U protivnom, ovaj, da čovjek poselami, znači muslimanku, nema o tome, znači sa živjetskog aspekta nema nikakve smeti. Dobro. A, nije ispravno poselamiti, a, nije ispravno poselamiti rukom. Znači čovjek digne ruku samo rukom da poselam, jel prstom i slično tome, da tako, one titni, oni pozdravi slično tome, ovaj, tako, ne, to ne može biti selam, jer je poslanik, sam vam rekao u hadisu, nemojte, kaže, oponašati druge, nemojte se, kaže, nemojte, kaže, oponašati židove i kršćane, jer židovi kada je pozdravio jednim prstom, a kršćani rukom, jel tako? Pa pozdravim jednim prstom, znači, šejh Albani je ovaj hadis ocenio ispravnim da je to postupak, znači, židova pozdravljanje ovako jednim prstom. To je, to je tešehud. Čovjek ide, ne znam, često puta vidi ovako kroz džamiju prolazi, može se u haremu često vidjeti. E, mu jezin uči ešhedu en la ila unide. Digne ovako prst ide. Ne, to je na tešehudu došlo. Dizanje prsta došlo na tešehudu. A nije znači u drugim situacijama. Pa je selamiti, selami da kažeš nekome, selamu alaikum rahmetullah, to je manje od toga da samo ovako pokažeš. Jel u redu? Ako ima uz pokazivanje riječi, onda je blaže, iako je neispravno, razumijete Ali ako je samo prst zamijenio, šta? Selam, to je onda ponašanje. Ili ruka. Samo rukom kako god da čovjek pokaže bez selama. Ako izgovori za to selam, to bi znači moglo proći kada bi čovjek bio zauzet nečim. A ne znam, neko je daleko pa se ne može toliko pa kaže selam alejkom i pokaže rukom da se vide, jel da ne bi se dizao glas, previše i slično tome, to je druga stvar. Ali znači da bude čisto za, znači pozdrav rukom, to ne treba, kaže, Ata, kaže, ljudi su prezirali da se posala, posalame sa ruka, rukom, znači pokazivanjem rukom, tako bi duži puhari u svom udjelu, ali da budu mu frdu. Kome je dozvoljeno da posalame rukom, iako je zblizu njega, i neće ti odgovoriti na selam, molim? Nijemom, nijemom svakako, jeste. Žena, šta žena? Čovjek koji je u namazu, koji klanja, ti mu kažeš salamu alaikum i on pokaže ovako rukom. Poslanik je sam sam tako došao, bio na namazu i se selam i digao je ruku i ovako okrenuo svoj dlan prema dole. Te hadis bliži imam Ebu Dawud u svome sunenu i odgovara Buharini, muslimu i kriterijima svojno svoje vredostojnosti. Salamu alaikum i ovako kaže, ko? Klanjaš, samo ovako pokaže. To je znači sunnet. I nema smetnje u tome da se nazove sunnet ako znaš da ljudi znaju za propis. Ali da ne znaju ljudi za propis, bolje onda to ostaviti ulaziš u džamiju, salamu alaikum, jel, može biti problema. A, znači, klanjač, čovjek koji je gluh, onaj koji je daleko, znači, toga možeš poselamiti rukom, znači, ovaj, ali će čovjek koji je dobro izgovoriti, znači, selam. Imamo hadis da je poslanik, sa prošao pored skupine žena u džami i poselamio ih rukom. Samo digao ruku, nije ništa kazao nije ništa kazao. Pa bi ovaj hadis bio suprotan šta? Ome prethodno o zabran. Pa je suprotan, znači, ovaj vid na među hadisima, samo što je drugi hadis dajiv. Ovaj hadis je šta? Dajiv, da je poslanik, sam sam posle, žene postavio rukom. Pa ne može, znači, biti snaga ispred, znači, vjerodostojnog hadisa, pa ispravno, znači, da ostaje hukm onakav kakav jest. I nije dozvoljeno čovjeku, kad da nekome ne zove, da kaže alejke salam. Da kaže odmah alejke. Sretnije kažeš alejke salam. Ne, tako ne. To je, jer je poslanik sam rekao da je to pozdrav mrt... Tako se mrtvaci pozdravljaju. Tako mrtvaci se pozdravljaju kaže, pa ne, neće se znači tako pozdraviti živi. Ovo bilo nešto ukratko broću o propisima selama. Pošto smo ovo pogledali, smo povezali, znači sa... Bilo je ovo, znači bio je selam, pa smo to povezali možda sa propisima koji ovaj možda mnoge znamo od ovih propisa, ali ponekad i ovaj ih i smetnemo pa eh, nije loše znači posjetiti popis. Allah ta'ala nam salimu na nebija Muhammed wa ala alihi wa sahabi i džma. Ako ima pitanja vezani za ovo čemu smo govorili, budu. Reci. Čovjek nazvao nekome selam i ovaj neće da mu odgovori na selam. A jedna je stvar, braći, jako bitna da je znamo. A to je da čovjek ne smije na nije čiju grešku odgovarati greškom. I kad se neko inati čovjekom po pitanju vjere, on se ne treba inatiti. Znači, uvijek musliman mora biti znači, taj koji će pokazati svojim primjerom kako izgleda islam. Osim ako vidi da je ta stvar prešla, ako smijem kazati, u bezobrazlog. U smislu da čovjek provocira i ne želi, Nego jedan put se desilo ništa, čovjek opet proći i drugi put ćemo razliti. Možda on nakon toga da kaže, pa dobro, ovaj čovjek me lijepo ljudski me pozdravi, kakav sam ja to insan. Pa da, da se on vrati. Jer ako on nakon toga kaže, gotovo nisi me dogovorio, jesmo ti završio sva vremena, to nije ovaj, nije to, nije to ahlak muslimana. Nego znači, ponovno da pokuša i kada vidi, kada vidi da, da, da čovjek namjerno neće, izgubio na adresu, onda ga pusti jedno vrijeme. Pustiš ga. Mjesec, dva, tri, pet, pola godine. Pa ga opet poselamiš, neće. Pa ga opet pustiš. Jer onaj ko neće da odgovori na selam, on od prilike, ma nije od prilike, nego zasigurno nije ni za selama, je tako? Ko ne odgovori za selama, na selam, on nije za selama. Za tebe, kaj dobro jutro, ovaj, i slično tome. A selam, nećeš da odgovoriš na selam, znači ne, ne, ne smataš ga svojim, jeli, pozdrav. Jedino kažem ovo je ako je čovjek zna da osoba prema njemu ima nešto pa ne ide odgovori. A u protivnom da čovjek neće uopće da odgovori selam. Ne treba ono zvjeti nikako selam. Čovjek neće, znaš da iz ovi ili oni pobuda, neće da odgovori na selam, to ne smatra svojim pozdravom i ne znam, još uvijek se drži nekakvi tamo oni pozdrava, da tako, komunistički, onda mu ne treba nazivati selam. Jer on, on ne smatra sebe, znači, dijelom toga. I tako da za, za njega, znači, nije taj pozdrav. Reci. Ako još neko. neće, neće, tako vidi se ono iz inata, ne idem dođe samo. Znaš, pošta. I još sam mislio da ti pitanje postavio. Ja sam davno čuo od nekog u Dalja, ne znam gdje sam to čuo na predavanju, da kršćani, Srbi, ne spadaju u ehli Italije. Pa da nam to malo pojasniš, ja sam to neki dan ovdje rekao i došlo je do razilaženja, kažu, brat, kaže, spadaju oni ja koliko sam shvatio, da oni ne spadaju, da su oni sekta kršćanska i da ne spadaju jednu Ko? Srbi. Dobro. A, u braće, danas je problem jedan kod, kod kršćana, znači općenito, što oni vuku ka ateizmu puno. Znači, kršćani mnogi danas evropski vuku ka ateizmu. Oni, kod njih blijedi to kršćanstvo, jeli kak, kako su zatekli, što se znaju da je kršćanstvo. To kod njih blijedi ovaj, ali bojim se da danas da današnji kršćani kompletno, znači svi, kažem, osim ljudi koji se deklarišu kod njih kao komunisti, kao ateisti, to, on, to su jasni. Znači, oni, oni su izašli iz okvira to. Ali čovjek kaže, ne, ja sam, znači, on kaže za sebe da je kršćanin, ide u crkvu, moli se način kako se ljudi mole, vjeruje na način kako on vjeruje da je Isa sin Boži i tako dalje. To su, to su elo kitavi. To su kitavi. Oni ulaze, znači, u taj okvir, krug, elo kitava. Uzvišeni Allah nije u Kur'anu, a zaođen naziva da su ehlul kitab. A kaže, lakad kefar alladine kalu inna Allahe huve thalithu thalath. Ha. Bravo, taj ko je rekao da ja to, on ti je otišao na ovu stranu, da su ljudi promijenili sebe, pa otišli ili u komunizam, ili ateizam, ili slično tome, znači pa izišli iz okvira čega? Evo kitab, to je to, znači izišli iz okvira, pa znači ne može, ovaj, ne može, kaže, ne može ženiti. To bi se moglo kazati one koji su pokazali kao ateisti. Ali danas osnova je kod e, ovih kršćan, kršćana Evrope još uvijek da su oni ehlu kitab. Jer oni govore, oni kažu da Isa sin Boži, da Allah je Allah jedan trojica. To se isto govorili u vrijeme spustanja objave, pa, im, pa i objava naziva kako? Kur'an je naziva uzvišenje, Allah je naziva kako? Ehlu kitab. Kuli ehlu kitab ili metaglu fi dinikum Reci, ehlu kitab, zašto pretjerujete u svojoj vjeri? u tim izrazima i tako dalje, tim, tim ubjeđenjima. Pa su oni ehlul kitab. E sad ko od njih kaže ne, pa ode, jeli, znači u drugu stranu, znači ateizma i sl. tome, e on izlazi, znači iz tih okvira, znači i ne može, znači ovaj, jeli, ne može uh, se onda njegovom mjestu konzumirati, ne bi on mogao e, biti staratelj svojoj kćerci, kršćanki, koja se udaje, ne bi mogao ni oženiti kršćanku, ako je ona, takvi ubiđenje, sl. tome, jesu. Dobro, samo, ispi, samo ispisivanje iz crkve je korisno. Zato što manje će plaćati, jel, nema, nema tih ovaj, jel, nema tih obaveza materijalni. Onako se samo ispisivanje iz crkve, ne bi rekao da je to, da bi to sad zbog toga izišlo iz tih okvira, nego onako ide svojim ubjeđenjima. Ovdje najbitnije šta? Ubjeđenje. Znači, da li čovjek, da li je upisan u, ne znam, negdje u instituciju, nije to, ne bi to ovdje bilo bitno. Nego, znači, njegovo ubjeđenje, šta on smatra i recimo kaže, ne znam, nema Boga. Bog ne postoji nikako, ni jedan, ni trojica, ni, nema nikako Boga, to nema, ne postoji nešto. To je ateizam, je tako? Sekularisti slično tome, ovaj, oni su, znači, ovaj, oni su van tog kruga. Ne, ovo da, oni su kršćani. Jeste kršćani, znači definitivno, znači kad došao kršćanin, austrijanac došao, zaklao ti meso, zaklao ovcu pred tobom svojom rukom, i ne bi spominjao imena crkve, ni Isusa, ni bilo čega drugog, ne bi odužen da ga pitaš, mogu objesiti. Ne mora ništa izgovoriti. Čak, ako reče ima Boga, odlično. Ako kaže ova, ako ništa ne izgovori, kad zakljuje svojom rukom, to se može jesiti. Znači, bitno je, samo je kada je kod doleme, da li ako izgovori ime, ne znam, e, nečega, u ime nečega zakolje, da li se to može konzumirati? Čak će naći znači, selefom koji znači dozvoli, kao bi zgovorio, spomenuo ime ovaj, ne znam, Isa, ali Islame, tako dalje, kažu, oni oni ovaj, oni smatraju da on Bog. al tako? Mhm. To je znači jedan vid olakšice znači za muslimane. Iako je ispravno da ako izgovori nešto od tih ovaj u ime nečije koje je mimo Allahovo ime, znači mimo Allahovo ime nešto izgovori, da to ne treba jesti. To bilo da zaklano nečije ime mimo Allahovog, a to uzvišeno labrani u Kur'anu. Obite znači ne mora ništa izgovoriti. Ne, da došao i zaklano ništa ne izgovori, naši ovo zakljuje svojom rukom, jest, to je... Pa jest. Ne, a on mislimo na ovo, na, znači nešto što je bio u širki, ali... Reci, reci. Razumjeti ove naše muslimane, recimo ovdje na Balkanu i u Evropi, a, možda za, za sunete, ne potvrđene, da te planeš napadnite, potukli bi se s tobom dođe sa druge strane kad mu kažeš da je, da je brada, eto, ne mora važiti sunet ili sjedan sunet, oni to nikako ne stakle. Tako sad, tu, jer i taj sunet i taj sunet. I sad ti ne klanjaš potvrđeni sunet, on te napade zbog toga, svađa se, a sa druge strane, brada za njega je ništa. Znaš zašto? Zato što njemu nije rekao autoritet da je brada sunnet. On je ubijeđen da podenski sunete, da su sunete zato što on to naslijedio od dede, od ne znam, od... zna kako zna za sebe da sunete se klanjaju. Je tako? I to radi onaj koji je za njega autoritet. I on gleda i ugleda se i radi. Ali mu nije taj koji je autoritet rekao da je brada šta? Sunet. Nego ima čak ovaj koji, koji i izgovaraju tom prilikom neumjesne riječi, ruža riječi, da ne dođe do ismijavanja sa bradom i sl. tome. I onda to ljudi slušaju. Protivnom da, da, da, da, isti, znači ti koji su odgovorni, znači da im kažu da je brada sunnet, da bi se to počelo polako mijeniti. Jer ti kada mu kažeš, ili ja, ili pet, ili deset, ti to kod njega znači ne pije vode. Pa je, treba ovdje znači uzeti ljudima to za opravdanje, to je džeh. Neznanje, on ne zna da je to sunnet. Protivnom, neće se ismijavati s tobom kad ti radiš bilo koji drugi sunnet, je tako? ili nešto suneta kad radiš, neće znači smijava s tobom. Ono što on praktikuje. Ali on ne zna, on ne zna da je brada, znači sastavljen dio suneta, ni da je to poslanik sam nosio, ni da to treba i slično tome. Tako da, ovaj, ne treba ovaj, ne treba tu ljudima zamjerati u smislu da, da čovjek kvari odnose sa njima, nego strpiti se na, na, na ako imaju kakve provokacije, strpiti se na njima i... Pa isto ima naš braći sa brat, ne znam te jedan brat, isto tamo će da kupuju džami. Dobro. Arabe, mi smo mislim naše, normalno naše braća muslimane. Da. Mi smo sve to Tu su nekdo, dođu s nama, ali ono se na predavanje i sve. I sad oni opravdavljali tamo kamata to. Bože mi je rekao <laughs> da nije problem da, da Bože tamo gdje objasnio neke stvari, taj A nije to samo došlo, to je, ima, znači, leđna ova evropska, znači, za, za fetve, oni su, oni su donijeli tu fetvu, znači, ima ta fetva. Ti ako bilo šta, znači, ako kažeš, protiviš se tome, kažu, ima fetva, ima evropsko vijeće za fetve koji je donijelo fetvu da čovjek može uzeti kamatni kredit za kupovinu objekta, ako mu je potreba nužda, ne nužda i slično tome. Znači, nije to samo došlo od imama da imam nekome rekao. Znači, to je došlo opet sa, sa višeg nivoa. I da ima danas poznati šehova, ovaj, u stvari njegov broj je jako mali, ali ima poznat jedan poseban šeh je poznat koji je dao tu fetvu, tako da ovaj, bojim se da, da, da, da, da, da oni ponekad ljudi želeći da, da, da, da, da, da, da urade ono što mu kodi i što mu koristi, povede se za fetvom, jeli, jedva čeka fetvu, znači ali onaj ko vidi, onaj, onaj ko je izdao fetvu, znači određenu fetvu za čovjeka, obično, koji ne može svojom glavom prosuditi. Ima da se ljudi po nekim pitanjima, jesu onda da je kamata, tačno, kamata je haram. Ali meni je kamata sad nužda. Jer mi je rekao šeji da je nužda da imam šta svoj, a o taj šeji je doktor tamo poznati nekakav negdje, jeli, škole završio i tako dalje. I on to prihvati u nadi da je to ispravno. On nema odgovornosti. Jer ne može, braći, pazite, e, e, ima neke stvari koje ne može obični čovjek zaključiti, u redu. Znači, ima propis šerijetski, ali tebi dođe neko koji je ulema i kaže iz tog propisa je izdvojen ovaj šta? Ovaj slučaj. Zato što to potpada pod jedan drugi propis, a to je propis čega? Nužde. I ti uradiš po tome, držeći njega za autoritet i da on tebi želi dobro i ne želi, ti nemaš odgovornost. Ne da čovjek zna, ostiš od da to nije uredio, ali kada ja njega, pošto on tako rekao, ja ću to prihvat od njega. Ne, Nego ljudi ne znaju zaista. I znači on učini nekako alima. E sad onda se vraća to na alima, hoće li alim imati opravdanje, za to je neće Hoće li imati opravdanje, neće imati, to je u njega je Allah za ođer. U protivnom, ovaj, a, kažem, te stvari što se govore, nije to samo došlo od, od, jeli, od, od imama, to je došlo znači sa, sa višeg nivoa, od, od li, te leđenje za evropska pitanja. I nažalost to, i kad se postavi ta fetva i kaže se, i stavi, ljudi onda uzimaju to, ovaj onako paušalno. Ti čovjeku kad govoriš pitanje, odgovoriš mu na određeno pitanje i postaviš mu šartove i znaš da se neće držati šartova, ne smiješ mu odgovoriti na pitanje. Onda ne smiješ kazati, evako, je li muzika halal? Kažeš, jest. Ubjeđen da je muzika halal uz deset šartova. A. Kad koji ka se primijene, rezultat biva ugas radio. Deset šartova kad primijeniš ti, znači ugas radio nema takve muzike. Danas muzika dok se je upalio, je tako? I, i kad bi čovjek zamišljao ono što se pjeva, znači ne bi se mogao, Ramazan ga samo može popraviti. Je tako, da, da, da, da, da vrati se ono što je izgubio jednom pjesmom slušajući. Ali čovjek poslije gdje kažeš, jeste, muzika je halal, ali uz deset šartova. I znaš da ovaj neće se držati šartovima, šartova, ne se još moraš ukazati muzika je zabranjena. Dakle, dozvoljen ti je kamati kredit uz tri šarta, slušaj. I on je tebe čuo ono prvo dozvoljene kamate kredite. A da tri šarta, to ti sebi spakuj, to meni ne treba. Ne smiješ mu reći da je šta. Jer znaš da se neće držati. Kako znaš? Pa po njemu vidiš, je tako? Vidiš po, po, po, po načinu pitanja, po postavljanju pitanja, kako, kako vuku vodu na svoj mlin, jel tako da mu odgovoriš ono što mu paša ističe stiče tome. Pa je to ovaj jako bitno, znači da, da, da čovjek ima, znači da bude pronisljiv, da vidi, znači, aha, kako će ljudi. I ovi ljudi koji su istek tako kazali, ovaj, nego kažu ako je nužda čovjeku, treba mu ovo. Ti imaš stan, ne znaš, imaš stan od firme, ne plaćaš ga, ili je nešto mizerno ga plaćaš, ili je prostan ti stan, nikakve potrebe ne imaš, sam si odvoje negdje. I opet on kaže, ali ima fetva. Ma nije fetva živio za tebe, fetva je za tamo nekoga, ali ti nisi konto i nisi razumio fetve nikako. E u tome je bio pro. I onda ljudi idu, jeli, uzimaju to onako, jeli, kad dođe fetva, je, ovaj, i oni zdravi idu uz bolesnog. Fetva je bila za bolesnika, nije bila za zdravog, ali zdravi se priheftaju uz njega, kažu mi smo jedno i jel. A nije tako bilo. Pa tako i tu ima i zlopotrebe fetve čega? Uleme koji su dali tu fetvu, ima vid zloupotrebe, jel, ovaj. E, nema kako, kako će postupiti vjernik, jel? Znači, tebi došao mate i kaže, selamu alaikum Muhammede. Iz dobro Muhammede. Kome nazove braćo kršćan ili židov, nazovu mu selam i kaže, selamu alaikum. Dozvoljeno mu je kazati, alaikum selam. Znači, dozvoljeno je odgovoriti. Njemu, tebi je zabranjeno da njemu nazivaš selam. Ali ako on tebe zove selam i ne, ne, ne iskrene riječ, ne kaže esamu alaikum, jel tako, smrt vama, ili ne kaže esselamu alaikum, dozvore tebe kazati alaikum salam. To je Ibn Kajmi o tome opšteno govorio i na osnovu argumenta svih koji govore ovaj i određeni kuranski ajeti koji posjeću dobročinstvo prema ehlul kitabijama koji se ne bore protiv muslimana i tako dalje, da je dozvore čovjeku da odgovori na salam. I u tom, u toj, u tu, u tom kontekstu je predaje od Ibn Abbasa koju bilježi imam Buharija u svom delu Debul Mufred koja je ispravna da je rekao kada bi, kaže, leo kale li Firaunu barek Allahu fik, rekao tu o fiku Firaunu kad mat. Kaže, kada bi im Faraun rekao Allah te blagoslovio, ja mu rekao i tebe, a kaže Faraun je umro. Pa da čovjek odgovori kršćanu na selam jasan, ako Bog da u tome nema smetnje. Jesi. Aha. Ne, ne znam ja što ne mogu se ne sjećam se hadisa tog, ali ali ima hadis da je poslanik rekao la tabde uhum bis salam, nemojte im početi sa salamom. Nemojte im vi prvi nazivati salam. Pa ono što je dosta u hadisu zabrana jeste nazivanje selama njima. A nije došla zabrana da se odgovori ako on nazove selam kako treba. Jer poslanik kada je rekao... Dozvoljim u smislu pozdrava, ima u smislu dobro i pozdrava. Sad da mu kažeš da u nekom u smislu... Ne, kako da kazao, više nije ne ulazio, nego ni, znači stvar je imreti onome što je čovjek kazao, što je izgovorio njemu. On ako to kaže, da, ali ako, ako čovjek da počne prvi, jer hadi se jasno po pitanju zabrane. I ne znam da tu imaju posebna razilaženja oko nazivanja. Oko odgovora, da. Mnogi veliki dio uleme shvatali odgovor zabranjen, ne smiješ odgovoriti nikako. Ali kažem ono što je šehov sam Inu Kajim je, uh, eh, Inu je govorio u svome dijelu, uh, Ahkjamo Ehli Zimme, ima knjigu koja zove Propisi uh, uh, ovi Zimija, u tri toma je štampana, velika, znači govori o svemu što se tiče kršćana, sve propise, znači govori o njima i, i, i o židovima i tako dalje, ovaj, da je dozvolio, znači da, na osnovu skupine ti argumenta koji govore o zabrani dozvoli, da je dozvolio, znači, uh, odgovaranje na selom mjestu. I on ti ga ne odgovori, kaže, bježi s tog mjesta jer Allah će lišanu spušta na to mjesto vatru. Ženevsku vatru. Ne znam, jer nisam čovnik. Allah čuo, spušta vatru, ženevsku, tako je salam. Ali dovoljno su ovi hadis koji govore, znači hadis kao hadis u tom kontekstu, ja ne znam, nisam čuo nikad za njega, ali ovaj, ovi hadis koji govore o, o obavezi odgovaranja selam, oni su dovoljni, znači koji mogu doći na mjesto tog hadisa, o obavezi odgovaranja. E sad da ima kazna da spusta dženevska vatra, to je ne znam, čudani hadis taj, počudan je. Šta kad se susretne sa nami, selam ja, selam on, a nema odgovora, je to ko treba odgovoriti? Onaj koji je kasnije nazvao. Znači, jedan mora bar za nijansu da je kasnije nazvao. Pa Ništa, neka, neka jedan od dvojice kaže da alaikum u selam. Ali. Znači ti zna dva odvojiti, znači selam alaikum, selam alaikum, onda ti koji si digao, ako znaš dobro, neće kaš alaikum selam. Znači da jedan bude, bude pozdrav i odgovor. Onda će ti računati njegov pozdrav prvi, a tvoj će biti odgovor, jel u redu? Znači ako se susretnu zajedno, lijepo onda nakon toga da jedan odgovori, da ne bude bilo selam alaikum, selam alaikum. Jer nema ovaj, a, znači, pravi je da bude znači odgovor u alaikum selam. Jer svaki od vas dvojice je nazvao, a nijedan nije odgovorio. Jesi. Pa, ne znam, možda, možda, i to lekaze da, da, ljudi nisu upoznati sa propisom, pa da,